la stranga Pitagoro. Existas homoi tiel exterordinarei, che ilia biografio shaine neniam finijas. Oni, de tempo al tempo, aldonas novain informoen tutte neatenditain. Tia homo estis Pitagoro. La reteio Bobo Tso en la hispana lingvo aldonis antaune longe quar informoen al lia biografio, ca ilin etrovigas en la campo de matematico. Ilin liveris professoro Christoph Riedweg en Austra Universitato, autoro de la vergo Pitagoro, vivo instruoi cae influo. Li assertis che la plei bona maniero difini tion pioniron de occidenta pensmaniero estas consideri lin carisma multsciulo pro la diversezzo de scio campoi al quiui li sin dedicis. Oni facte mal multon scias pri Pitagoro. Registroi de informoi pri lia vivo comences aperi longe post lia morto. Li nascidis en la greca insulo Samos, proximume en la iaro 570 antau Cristo, cae mortis en la regiono Metaponto, en la suda Italuio, proximume en la iaro 500 antau Cristo. Li multe voyages tra la antiqua mondo, cae cie oni consideris lin strangulo. Ien kvar informoi pritiu strangulo. Uno, la unua filosofo. Li versaine estis la unua, kiu usis la terminon filosofo. Lao Heraclito, en la sesa artcento antau Cristo, li productis unican quanton das cioi, crome li havigis al si famon de charlatano. Du, misticulo cae divenisto. Ien unu e la grandai criticoi ofte faratai al Pitagoro. Li emis al mistico. Oni attribuas al li la instruoen che la homoi havas animon, che tio animo estas nemortema, cae che post la morto tio animo transpassas al alia homo. Uno antiqua filosofo assertis che li povis rememori factoin el almeno quar antaue vivoi. En uno el tiu vivoi li partoprenis en la milito de Troio. 3. VOIAGEMA FILOSOFO Multae antiquae historiistoi consentas che almeno parto de las zioi de Pitagoro devenis de liei multai voyagioi. Li cefe trairis Egiptuion, quie li lernis pri la postvivado de la animoi. En Babilono li lernis pri la fama teoremo A2 plus B2 egalas al C2 quiu iam estes conata tie de longa tempo. Quar, natura filosofo. Pitagoro consideris que la nombro estas la plei basa essenza elemento en la mondo. Tion li extudis pere de musiciloi, quiui montras la relaton inter la dividoi de cordo cae la productata sono. Poste, li sercis similain relatoin inter aliei obiectoi in la mondo, inclusive de astroi cae de la conduto de homoi. Li pensis che la distanzoi inter astroi cae iliei movoi congruas cun musicae intertempoi, cae che ili eble productas harmoniae sonoin. Li nomis tion la musico de la sferoi. Effective, Pitagoro estis ne ordinara homo.